بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qo'shin makkaga kirdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham ular bilan birga kirdi mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yigirma bir yillik payg'ambarligidan keyin yigirma bir yillik mehnat mashaqqatdan keyin makkaga payg'ambarimiz g'olib muntasir muzaffar holida keldi qurash mushriklari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'n uch yil makkada yashagan bo'lsa <clears throat> u zot sollallohu alayhi vasallamga juda ko'p aziyat ozorlarni berishdi o'zini yurtidan tug'ilib o'sgan joydan chiqib ketishlikka yurtini tashlashlikka majbur qilishgan edi mana endi rasulullohga aziyat yetkazgan mushriklar quraysh rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida taslim bo'ldi mana shuncha yillik jangi jadal mehnatlardan keyin payg'ambarimiz yengdi va g'olib bo'lgan holda makkaga kirib kelar ekan g'alaba va iftixor o'rni bo'lgan faxrlanib g'ururlanib kirishlik o'rni bo'lgan mana shunday bir holatda payg'ambarimiz kamtarlik bilan tavozu bilan kirib keldi alloh taologa hamd aytib alloh taoloning ne'matiga shukr keltirgan holda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ulovini ustida o'tirib engashgan holatda kirib keldi shu darajada bir engashib hokisonligi bilan kirdiki soqollari mingan ulovni ustiga tegib turar edi vaholanki bunday bir buyuk g'alabaga yetishgan qo'mondon boshliq mag'lub bo'lgan qavm ichiga kirib kelar ekan qanday kirib keladi hammamiz yaxshi bilamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu g'alabani alloh taolodan bo'lganligi va Allohga hamd aytgan holda mana shunday kirib keldi rasululloh kirib kelar ekan fath surasini o'qiradi astag'idu billah inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا ey muhammad toki Allohning toki Alloh sizning gunohingizdan ilgari o'tgan va va keyin keladigan narsalar barcha gunohlaringizni mag'firat qilish uchun va sizga o'z ne'matini komil qilib berib sizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilishi uchun hamda Alloh sizga qudratli yordam berishi uchun darhaqiqat biz sizga ochiq ravshan fath g'alaba ato etdik bu g'alaba hech qanday jangu jadalsiz qon to'kilishsizlik bilan bo'ldi alloh taoloning payg'ambarimizga bergan bu in'omi edi payg'ambarimiz makkaga kirishlikdan oldin qo'shinni to'rtga bo'lib hif degan joyda jamlanishlikka buyurgan edi mana shu joyga birinchi bo'lib zubayr ibn avvon boshchilik qo'shini yetib keldi hifga joylashdi mintaqani egallashdi mana shu joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga chodir qurib kutib turishdi hifga mana shu to'rt qism qo'shinning oxirgisi bo'lib xolid ibn valid qo'shini keldi sababi makkani taslim bo'lishiga rozi bo'lmagan bir qancha kishilar bor bu ikrimat ibn abu jahl safvon ibn umayya xoris ibn hashom hamda abdulloh ibn abi robiyalar ular oz kishilik qo'shinni tashkil qilib xolid ibn valid kelayotgan tarafga chiqib turishdi xolid xolid ibn valid roziyallohu anhu ularni ko'rib ey ikrima olloh makkani rasulullohga fath qilib berdi islomga kiringlar o'zinglarga yaxshi bo'ladi dedi ikrima uni sheriklari rozi bo'lmadi unday bo'lsa uylarga kirib ketinglar omonda bo'lasizlar sizlarga hech kim tegmaydi dedi bunga ham rozi bo'lmadi holid ibn aytdi rasululloh urushmaslik deb buyurgan bizga yo'lni ochib qo'yinglar o'tib ketamiz dedi ular makkaga faqat qilich bilan kirasizlar dedi jang qilishlikka turib olishganidan keyin holid ibn valid oldiga yurishlikdan to'silib qoldi shunda qo'shinga buyurdi mushriklarga hujum qilindi qisqagina bo'lgan jangda qurashliklardan mushriklardan 23 kishi halok bo'ldi musulmonlardan birorta odam bu yerda vafot topmadi buni ko'rib qurashni mana shu kichkinagina qo'shini qochib ketdi ikrima va savvon makka tashqarisiga qarab chiqib ketdi holid ibn valid roziyallohu anhu bir to'p sahobalarga uni quvinglar deb buyurdi endi xolis ibn hashom bilan abdulloh ibn abi abdulloh ibn robiyalar esa bular ham qochib ketayotganda ularni ali roziyallohu anhu quvib bordi ali ustiga tomon bir temir kiyim kiyib olgan edi ular qochib makkaga kirishdida birinchi boradigan joyi qayer biror bir yaqinroq uy bo'lsa kirib olsa omonda bo'ladi ular yugurib ummuhani ismli ayolni uyiga kirib olishdi ummuhani bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakisi abu tolibning qizi edi ali roziyallohu anhuning opasi endi bu ikkita mushrikni ali quvib keldi bu mushriklar alini opasini uyiga kirib ketdi kirishdida ajirina ya ummahani bizni himoyangizga oling ummahani dedi himoyamga oldim dedi tashqariga chiqdi ummahani eshik tagida otni ustida bir suvoriy turardi ummahani tanimadi chunki ustida temir kiygan edi men bu kishini himoyamga oldim dedi shunda ali roziyallohu anhu boshidagi temir kiyimini yechdi shunda ey ali men himoyamga oldim dedi ali roziyallohu anhu ular bizga qarshi jang qilishdi dedi umuhani men himoyamga oldim ularni dedi ali roziyallohu anhu aytdi uydan chiqmay tursin dedi uydan chiqishmay tursin rasululloh nima hukm qiladi sizni ya'ni ummu haniyni bergan himoyasi o'tadimi yo'qmi dedi ummu haniya aytdi men o'zim borib rasulullohdan so'rayman dedi bu paytda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam makkaga kirib kelgan edi xivga joylashgan edi fath namozini o'qishlik uchun g'usul qilayotgan edi payg'ambarimiz yuvinayotganda qizlari fotima onamiz roziyallohu anhu to'sib turgan edi umma hani keldi payg'ambarimizni oldiga kirishlikka ruxsat so'radi ruxsat berildi kirdida Ya rasululloh men xolisimni hashom va abdulloh ibn abi robiyalarni himoyamga oldim dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar ey ummahani sizni himoyangizni ya'ni siz himoyaga olganlarni biz ham himoyaga olamiz dedi ummahani muslimi edi mana shunday qilib islomni eng ashaddiy dushmanlaridan bo'lgan ikki mushrik ayol kishini himoyasi sababli omon qoldi islomni va payg'ambarimizni ayol kishiga ko'rsatgan hurmati ikromi mana shunday bo'ldi mushrik ikkita mushrik tirik qoldi <clears throat> makkani fath qilish nihoyasiga yetdi xolid ibn valid boshchilik oxirgi qo'shin ham qiyivga kelib qo'shildi payg'ambarimiz xolidni kech qolganligini va jang qilganligidan xabar topib men sizlarga jang qilmanglar demaganmidim rasululloh yo'limizni to'sib olishdi ilojimiz bo'lmadi dedi payg'ambarimiz hech narsa demadi ikrimat ibn abi jahl qochib ketdi safvon ibn umaya qochib ketdi payg'ambarimiz o'n kishini qonini halol qilgan edi mana o'tgan darsimizda aytdik kim abu sufyonni uyiga kirsa omonda kim masjidga kirsa omonda kim o'zini uyiga kirib olsa omonda degan edi lekin o'n kishini payg'ambarimiz ularni kaba kisvasiga osilib olganini ko'rsanglar ham qatl qilinglar degan edi ana shu qoni halol qilingan kishilardan habbob ibn asvad u qochib ketishga ulgurmadi uni ortidan zubayr ibn avvom quvib yetdida habbob ibn asvad kabani pochtaga osilib oldi mana shu osilgan joyda zubayr ibn avvom uni qatl qildi chunki payg'ambarimiz aytgan edi kabani pochtaga osilib olgan bo'lsa ham qatl qilinglar degan edi qoni halol qilingan kishilardan abdulloh ibn sad ibn abi sarh va hind bint utbalar makkaga kirib berkinishib oldi bu o'nta odamni ayrimlari qochib ketdi ayrimlari qatl qilindi ayrimlari yashirinib oldi makkani egallashlik nihoyasiga yetgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni hammasini kabatullohga qarab boshlab bordi hammani takbir aytishlikka buyurdi o'n ming kishi takbir aytib kabatullohga qarab yurib bordi quraysh mushriklardan birortasi ularni yo'lini to'solmadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da'vatni oshkor qilishlik Alloh tomonidan buyurilganida islomni qabul qilgan ta qavmining sayyidlaridan bo'lgan ta kishini ikki saf qilib tizib bir safni oldiga umar ibn Xattob, ikkinchi safning oldiga hamza ibn abdul muttolibni qo'yib o'rtada o'zi kabatullohga oshkora takbir aytgan holda da'vatni oshkor qilib chiqishgan edi eslaylik quraysh toshbo'ron qilib ularni kutib olgan edi ularni kabadan to'sishgan edi mana endi payg'ambarimiz o'n ming qo'shin bilan bordi endi birorta odam ularni yo'liga chiqishlikka jur'at qilmadi fath nihoyasiga yetganini ko'rib ayrim qurayshliklar jur'at qilib tashqariga chiqishdi tashqariga chiqqanlar orasida abu sufyon horis ibn hishom va boshqalar bor edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kabani tavob qilishni boshladi tuyasini ustida tavob qildi toki odamlar ko'rib ergashsin payg'ambarimiz tavob qilar ekan u zotni kuzatib turgan mushriklar eshitishligi uchun fath surasini baland ovoz bilan o'qiradi inna fatahna laka fathan mubina to muhammadur rasululloh vallazina ma'ahu ashiddau alal kuffar رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا mushriklar eshitib turardi payg'ambarimiz tavof qilar ekan tuyasini ustida qo'lidagi asoni har o'tganda hajarul asvodga tegizib qo'li bilan o'sha asoni bir chekkasini o'pib qo'yardi mana shu narsa sunnat bo'ldi tavofni tugatgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamzam qudug'iga bordida o'zi olib ichmadi sababi agar dedi rasululloh odamlarni zamzamni o'zlari olib ichishga urinishlari bo'lmaganda edi o'zim borib zamzamdan olib ichar edim o'zim borib zamzamdan olib ichar edim agar payg'ambarimiz o'zi olsa o'zi qo'li bilan olib ichsa shu ish ham sunnat bo'lib qolar edi va hamma quduqdan o'zi olib ichaman deb haris bo'lib izdihom tiqilinch bo'lib ketar edi hojilarga suv berishlik sug'orishlik bu bani hoshimning sharafi edi ey abbos bizni suv bilan sug'oring dedi abbos ibn abbos ibn abdul muttolib chaqirib kelishdi abbos ibn abdul muttolib payg'ambarimizga suv olib berdi suvni olib quyib berishlik bani hoshim urug'ini ishi edi agar dedi payg'ambarimiz siqoya banu hoshim qo'lidan chiqib ketishidan xavotirda bo'lmaganimda o'zim qo'lim bilan ichar edim ey abbos bizga suv bering dedi so'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga abbos ibn abdul muttolib "Ya rasululloh o'zingizga borasizmi dedi makkani fath qildi o'zingizga borasizmi dedi hadicha onamiz roziyallohu anha bilan yashagan uyini nazarda tutyapti payg'ambarimiz hijrat qilganidan keyin qizlari keyin hijrat qildi rasulullohni uyida bir necha yil hech kim yashamadi shunda abu tolibning o'g'li aqil uyini sotib pulni o'zim chiqib olgan edi endi payg'ambarimiz aytyaptiki aqil bizni uyimizni qoldirganmi deyapti rasululloh sollallohu alayhi vasallamning adolatini ko'ringki aqilni sotishga haqqi yo'q edi lekin o'zini puliga olgan odamni payg'ambarimiz kuydirishni xohlamayaptimi adolatni ko'ring aqil bizni uyimizni qoldirdimi dedi o'n to'qqiz kun makkada turgan bo'lsa payg'ambarimiz fathdan keyin chodirda yashadi demak nariga odam puliga olgan kuymasin dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu nabaviy axloq bu Alloh maqtagan nabaviy axloq edi payg'ambarimiz tavofni tugatganidan keyin qurayshni hammasini to'plashlikka buyurdi quraysh hammasi tashqariga chiqdi ular yig'ilganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam safoga ko'tarilib ulug' xutbasini o'qidi mana shu xutbasining asnosida Allohga hamd aytdi sano aytdi o'ziga salovat aytdi shundan keyin johiliyat ishlarini zikr qilib ularni hammasini bekor qildi ya'ni qurayshni faxr deb sanagan sharaf deb sanagan obro' deb sanagan ishlarini hammasini bekor qildi endi hukm faqatgina islom hukmi bilan bo'ladi boshqaruv Allohning hukmi bilan bo'ladi. Shirkni, nohaq qon to'kishni bekor qildi. Va mana shu maqomda riboni harom qildi. Ribo Makka fathida harom qilindi. So'ngra aytdilar, johiliyatning hamma ishlari mening oyog'im ostida. Faqatgina siqoya va rifada qoladi dedi. johiliyatda sharaf degan sanalgan ishlardan hammasi sharaf sanalgan ishlardan hammasi bekor faqat hojilarga suv berishlik baytullohni xizmati mana shu sharaf qoladi boshqa sharafni hech qaysisi qolmadi so'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini mashhur so'zlarini aytdi qurashni yig'di Ma tazunnun anni failun bikum. yigirma bir yildan beri payg'ambarimizga asosiy dushman bo'lgan qurashni yig'ib turib men sizlarni nima qilaman nima deb o'ylaysizlar payg'ambarimiz mag'lub bo'lib mehnat mashaqqat chekkanda sabr qilgan edi mag'lubiyatga sabr qilgan edi payg'ambarimiz mana endi g'olib bo'ldi qo'lida muzaffar qilich turibdi intiqom olsa bir og'iz so'zi bilan bitta ishorasi bilan qurashni hammasini qirib tashlash mumkin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam endi g'olib bo'lgan holda men sizlarga qanday muomala qilaman nima deb o'ylaysizlar dedi ular aytdilar siz karim birodarimizning karim farzandisiz dedi ahun karim ibn ahin karim dedi payg'ambarimiz boraveringlar sizlar ozodsizlar dedi bunday avf qilishlik bunday kechirishlik muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga xos sifatidir insonlar bu narsaga inson mag'lubiyatga sabr qila oladi inson zaif bo'lganda nochor bo'lganda javob berishlikka quvvati bo'lmaganda sabr qila oladi endi quvvatga kirganda javob berish imkoniyati bo'lganda avf qilish kechirish g'alabaga sabr qilishlik hammani qo'lidan kela olmaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu joyda g'alabaga sabr qildi ishlar nihoyasiga yetdi shaharda bir tinchlik yoyildi odamlar ko'chaga chiqib bemalol yuradigan bo'ldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlar orasida yurar ekan fuzola ismli bir kishi rasulullohni o'ldirish niyatida hanjarini berkitib sekin payg'ambarimiz tomonga qarab yurib keldi uni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'rdilarda nafsing senga nima deyapti ey fuzola dedi ya rasululloh Allohni zikr qilyapman, istig'for aytyapman. Payg'ambarimiz niyatini bilib turuvdi. Payg'ambarimiz unga istag'firillah ya fuzola. Istig'for ayting. U istig'for aytdi. Istag'firillah ya fuzola dedi. Ya'ni istig'for aytdi. So'ngra payg'ambarimiz 3-chi marta istag'firillah deyishdan avval qo'lini uni ko'ksiga qo'ydida istag'firillah dedi. U istig'for aytdi. Payg'ambarimiz qo'lini oldi. fuzol aytadi rasululloh qo'lini ko'ksimga qo'ymasidan avval dunyoda men eng yomon ko'rgan odam rasululloh edi endi qo'lini meni ko'ksimdan olgandan keyin men uchun dunyodagi eng sevimli odam rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lib qoldi Rasulloning mo'jizalaridan Ka'ba atrofida odamlar tavof qildi odamlar namoz o'qidi zikrda bo'ldi payg'ambarimiz ularni orasida aylanib yurar ekan abu sufyan o'tirib o'ylanar edi garchi makkani tashqarisiga chiqib kalimani izhor qilgani bilan hali islom o'rnashmagan edi abu sufyan o'tirib endi fikr qilyapti birovga gapirmayapti o'ylanyapti makka taslim bo'ldi qurash yengildi endi nima qilaman nahotki berib qo'yaman makkani qanday qilib yana qurashni ko'tarishim mumkin kimlardan borib yordam so'rasamikin qaysi qabilaga borib bir yalinsam ekan qaysi qabiladan yordam so'rasam ekan musulmonlarga qarshi qo'shin tayyorlash fikrida turganida kimnidir qo'li kelib tushdi yelkasiga Shuna qaraganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'li edi payg'ambarimiz unga qaradida agar unday qilsang ey abu sufyon olloh seni xor qiladi deb o'tib ketdi abu sufyon bu ishdan dahshatga tushdi qanday qilib meni niyatimni bildi qanday qilib ishimdagi narsani angladi shundan keyin utob ibn usayd horis ibn hashon abu sufyon uchalasi o'tirishgan edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz vaqti bo'lganda bilolga ozon ayting deb buyurdi kabani ustiga chiqib bilol ozon aytyapti bu uchta kishi bilolni ozon aytayotganini ko'rib alam qilishdi utob aytdi bu qulni Ka'bani ustida ozon aytganini ko'rsatmasdan otam Usaydni Alloh aziz qilibdi dedi. Ya'ni otamni Alloh jonini olib bu qulni ozon aytganini ko'rsatmay hurmat qilib qo'yibdi dedi. Shunda Xoris aytdi. Bu qora qulni Ka'bani ustida ozon aytganini ko'rsatmasdan jonini olib Alloh otam Hishomni aziz qilibdi dedi. deyishdida abu sufyonga qarashdi abu sufyon ham nima deyish kerak hozir nimadir deyish kerak u aytdiki u sukut saqladi ularni gapini qaytarmadi rasululloh bilan bo'lgan ishidan keyin binasa degani ham qo'rqib qoldi ularni ikkalasini ham o'ziga tikilib turganini ko'rgan abu sufyon men hech narsa demayman dedi men hech narsa demayman agar hozir bir gapni gapirsam mana bu tosh yetkazib qo'yadi dedi deb turishiga payg'ambarimiz keldida ularga qarab turib ey o'tob dedi o'tob ibn usaydga qarab bu qulni ozon aytayotganini ko'rsatmasdan otingni olloh ikrom qilibdi dedi ey xoris dedi bu qulni ozon aytayotganligini ko'rsatmasdan jonini olib otang hishomni olloh ikrom qilibdi dedi so'ngra abu sofiya qarab turib to'g'ri aytding dedi agar bir narsa desang mana bu tosh menga xabar berib qo'yadi dedi abu sufyan aytadi mana shu o'rinda islom qalbimga tamomiy joylashdi deydi chunki bizni ichimizda bo'layotgan narsani bilib turibdi shundan keyin uni haqiqiy rasul ekanligiga men amin bo'ldim dedi so'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamma odamni kabatullohdan uzoqlashlikka buyurdi kabadan ham uzoqlashdi kabatullohni oldiga 360